بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان كشنين أخلاق خصوصية نوبت درسمز وكان درسمز ده مسلمان كشنين فرزندلار بلان بولاديان أخلاق معاملة حقا درس باشا جاندي بيون دوام كزامز مسلمان O'tgan darsimizda farzandlar Alloh taoloning bergan in'omi, ne'mati, hadiyasi ekanligida suhbat qildik. Ular yana Allohning sinovi, imtihoni va ibtilosi ham. Alloh taoloning ne'matiligiki, alunna yawma ana shu kunda sizlarga berilgan ne'mat haqida Alloh taoloning huzurida savolga tutilasizlar. alloh taolo qur'onda aytadi al malu val banuna zinatul hayati dunya val baqiyatu solihatu khayrun inda robbika thavaban va khayrun amala mol mulk bola chaqa shu hayotda dunyoning ziynatidir parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq va orzuliroq demak bu farzand alloh taoloni bergan ne'mati farzandlar dunyoning ziynati ekan o'g'ilmi qizmi ollohni bergan hibasi in'omi hadiyasi Alloh bir bandaga o'g'il beradi qiz bermaydi yana biriga aksincha qiz beradi o'g'il bermaydi kimgadir juftlab beradi e, lekin kimlargadir ehtimol umuman bermaydi alloh taolo peshonasiga nima taqdir qilgan bo'lsa mana shu bandaga mana shu bandaga berilgan bu sinov imtihon bu farzandlarni nechta bo'lishligi o'g'il yoki qiz bo'lishligi faqat Alloh taoloning xohishiga bog'liq narsa. erni ham, xotinni ham o'g'il yoki qiz bo'lishligida zarracha ixtiyori, xohishi yo'q. Bu Alloh taoloning bergan in'omi. Bu mavzuni 3 qismga bo'ldik. Bu mavzuni 3 qismga bo'ldik. Birinchi qismi farzand dunyoga kelishidan avval qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Bugun boshlaydiganimiz farzand tug'ilishida qilinadigan ishlar avvalambor musulmon odam farzand dunyoga kelishligidan oldin ayoli mana shu farzandni dunyoga keltirishlik bilan band ekan mana shu ish bilan ovora ekan shu farzandni otasi bo'lgan kishi alloh taologa namoz o'qib duo qilishligi kerak ey olloh o'g'il bo'lsin ey olloh qiz bo'lsin emas balki duo qilishligi kerakki ey nafsni nafsdan chiqaruvchi bo'lgan zot ey ruhni ruhdan ajratuvchi zot ey robbim oson qil ey robbim yengil qil deyish kerak o'g'il qiz bo'lishligi mana bir necha bir necha marta aytdik taqdir qilingan bu yoqda kelin o'lim bilan olishib dunyoga ketilishi bilan ovora bu yoqda kuyov bola o'g'ilmi qizmi deb bir bezovta o'tiradi nima bo'lganda ham alloh taoloning hadiyasi aytib o'tdik o'g'il bo'lishligi qiz bo'lishligi onani ixtiyorida bo'lganda boshqacha bo'lar edi shuning uchun haqiqiy musulmon odam farzand o'g'il qiz bo'lishidan qat'iy nazar uni xursandchilik bilan kutib oladi chunki bu hadiya deb aytdik sizga bir inson bir hadiya beradigan bo'lsa uni yengiga qaramaysiz rangiga qaramaysiz razmeriga qaramaysiz hadiya u shunday xursandchilik bilan olinadi endi bu farzand ham alloh taoloning bergan hadiyasi Farzand tug'ildi. Allohga shukronalar hamdlar aytilindi. Endi bu farzandni qulog'iga, mana shu dunyoga chiqqanda qulog'iga tushadigan birinchi narsa Allohning kalomi bo'lishligi kerak. O'g'ilmi, qizmi farqsiz qo'lga olinadi, o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytilinadi. Chunki dunyoga kelishligi bilan shayton shu farzandni oldida turmasligi kerak. Hammamizga ma'lum, ozon yangraganda shayton bu joydan qochib ketadi. Dunyoga chiqqan paytida birinchi quloqiga kirgan so'z Allohning kalomi, Allohning zikri bo'lsin. Birinchi quloqiga kirgan so'z Allohu akbar bo'lgan farzanddan inshaalloh yaxshilik umid qilinadi. Chunki iymon bilan, isloh bilan, salohiyat bilan yurib bu farzand topildi, halol yegizildi, islomiy bir muomala qilindi onasiga endi dunyoga kelgandan keyin birinchi quloqiga kirgan so'z Allohning so'zi bo'lsin. Endi bu o'rinda ana shu kelinlarni homiladorlik davrida ko'proq Qur'on eshitishga targ'ib qilinadi. Chunki Qur'onda allazi ja'ala lakumus sam'a wal absora wal af'ida. U sizlarga quloqni, ko'zni va qalbni bergan zot. Mana shu 3 ta a'zo gapirilganda ko'proq quloq birinchi o'rinda zikr qilinadi. onasini qornida turganda eshitadi quloq shuning uchun homilador singillarimiz opalarimiz ko'proq serial ko'rib ko'proq muzika eshitish kerak ekanmi shuning uchun homiladorlik paytida ko'proq qur'onni tilovatida qilsin tilovat qilsin qur'onni qur'on tilovat qilsin yoki eshitsin albatta bu narsani ta'siri bo'ladi ozon aytayotganda albatta baqirib aytishlik shart emas ana shu chaqaloq eshitadigan darajada bo'lishligi kifoya qiladi farzand tug'ilganda qilinadigan ishlardan taxnik taxnik nima bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana sahihayda keltiriladi asmo binti abu bakr roziyallohu anhu madinai munavvaraga kirishligi bilan farzand tug'adi abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhu tug'ildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelganlarida u kishini xurmodan chaynab o'zini muborak so'yaklaridan ozgina olib solib qo'ydi mana shu narsa taxnik deyiladi sahihangda keltiriladi abu muso ashariy roziyallohu anhudan u kishi aytadi men o'g'il farzand ko'rdim payg'ambarimizni oldiga olib borganimda u zot farzandimga ibrohim deb ism qo'ydi hamda xurmo bilan taxnik qildi xurmoni chaynab og'ziga ozgina so'lagidan solib qo'yishdi hamda unga baraka tilab duo qiling ana shu xurmoni chaynab bolani og'ziga solib qo'yishlikni hikmati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilgan demak unda albatta katta bir hikmat bor endi siz bilan bizchi siz bilan biz taqvosi bilan savobli amallari bilan salohiyatli bir ishlari bilan tanilgan ahli ilm bo'lgan yoshi ulug' bo'lgan kishilarga olib borib turib mana shunday qilishligimiz mustahab bo'ladi to'g'ri kelgan odam emas ke qachon asob deb turib og'zidan sigaretni tutatib turgan yoki unaqa umuman ibodatdan uzoq bo'lgan odam emas qarang o'shanaqa chekadigan boshqa ishlarni qiladigan odam ham bolasini og'ziga shu xurmoni chanab solayotgan odamni pokiza inson bo'lishini xohlaydi o'zi cheksa ham o'zi ichsa ham mana shu qilayotgan ishi bilan mana shu gapirayotgan gapi bilan o'zini ishini noto'g'rligini o'zi aytib turibdi Shunaqa desangizchi, o'zi ishonavering, u hech qachon o'zi nima qilmaydi. Olib boradi bir domlani oldiga. Yoshi ulug'roq odamni oldiga olib boradiki, mendaqa bo'lmasin deyapti-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza aftara ahadukum yuftir ala tamrin fa innahu baraka." Nima uchun xurmo? Nima uchun xurmo solinadi? Sizlardan birortangiz iftor qilsa, ya'ni og'iz ochadigan bo'lsa, xurmo bilan iftor qilsin, ochsin, albatta u barakadir dedi. inshaalloh payg'ambarimiz baraka degan xurmoni mazasidan og'ziga tushadigan bo'lsa og'ziga kirgan birinchi narsa barakat bo'ldi inshaalloh ozgina narsaga ham qonni to'yadigan bo'ldi to'ygunimcha tugamaganda boshlanmaydi keyingi qilinadigan ish chiroyli ism qo'yishlik musulmon kishini o'zini otasini ustidagi haqlardan bittasi chiroyli ism qo'yishlik chiroyli ism qo'yishlik kerak toki ulg'ayganda shu ismini aytib chaqirishganda hijolat bo'lmasin qiyomat kunida mana shu ismi bilan chaqiriladi shuning uchun ism chiroyli bo'lishligi kerak endi shunday bir holatlarni ham kuzatib qolamiz kimlargadir taqlid qiladi bu odamlar qaysidir bir odamlarni havas qiladida umuman islomga dinga to'g'ri kelmaydigan ismlarni ham qo'yib qo'yishadi siz bilan biz musulmon ekanmiz ummati muhammadlikni da'vosida ekanmiz shu ism qo'yishlikda ham shariatni ko'rsatmasiga quloq tutishimiz kerak har kim xohlagan atini qo'yishi yo'q alhamdulillah hozir bir oxirgi bir o'n yilda buyog'ida odamlar albatta ism qo'yishlikda bir maslahat so'rayapti kelib qanday ism qo'ysam bo'ladi avval qo'yvoraveradi to'g'ri kelgan narsani o'ylamadi o'ylanmasdi odamlar palonchiga o'xshasa deb tappa atini qo'yib qo'yardi uni atida ma'no bormi yo'qmi farqi yo'q Bilaylikki, bu farzandlarga qo'yiladigan ismni ichida mustahab bo'lgan ama ismlar bor, makruh bo'lgan ismlar bor, harom bo'lgan ismlar bor. Bilamizmi shu narsalarni? Bir farzand dunyoga kelmasdan turib unga ism tanlashlik mumkin. O'g'il bo'lsa bunday qo'yamiz, qiz bo'lsa bunday qo'yamiz. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ya Zakariya, inna nubashshiruka bi g'ulamin ismuhu Yahya." zakariya alayhissalomga hali o'g'il farzand o'g'li tug'ilmasdan turib Alloh aytadi ey zakariyo biz senga bir farzand xushxabarini beravermizki uning ismi yahyodir uning ismi yahyo yahyo ismini alloh taolo o'zi qo'ygan demak mana shundan ma'lum bo'ladiki hali tug'ilmagan bolaga attalashlik mumkin ibrohim alayhissalomning ayoliga alloh taolo bashorat qilib va min varo ishaqa yaqub shunda biz farishtalarimiz vositasida u ayolga ibrohim alayhissalomning ayoli soraga ishoq ismli o'g'il ko'rish haqida va ishoqdan keyin yaqub ismli nabira ko'rish haqida xabar berdik demak tug'ilmay turib shu ismni tanlab qo'yishlik mumkin ekan endi mustahab ismlar qaysi ismlar chiroyli hisoblanadi payg'ambarimiz sahih hadisda imom muslimning sahihlarida keltirgan hadisda aytadilar xoyrul asmai abdullohi va abdurahmon ismlarning yaxshisi abdulloh va abdurahmon bu mutloq afzal ismlar chunki chunki payg'ambarimiz xoslab aytyapti mana shu ikkita ismni va umuman alloh taoloning ismiga bog'langan abdu bilan boshlanadigan ismlar ham mana shu chiroyli ismlardan hisoblanadi abdul boriy abdul qodir abdul malik abdurrohim Allohning ismiga bog'lanadigan abdu bilan boshlanadigan ism. Yana bir hadisda inna khayral asma'i ma ubbida va humida. Albatta ismlarning yaxshilari abdu bilan boshlanadigan va hamd bilan aytilinadigan. Ya'ni man e, o'ziga so'zni hamd Abdullar tushunadi. Endi 3 ta hamd ati bor: Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bu uchala ismning o'ziga hamd kalimasidan kelib chiqadi va uchalasi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan tarixda iymon bilan, solih amallari bilan tanilgan kishilar, sahobalar. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zubayr, Xolid va boshqa ulug' sahobalarning ismlari. Bu ham chiroyli sanaladigan ismlardir. yana mustahab bo'lgan ismlardan nabiy sallallohu alayhi vasallamning ahli baytining a'zolarini ismlari oilasini a'zolarini ismlari chunki mana shu insonlarni yaxshi ko'rganligimizdan qo'yamiz ismlarini yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan bu anbiyolarning atlari ibrohim ismoil zakariyo solih yahyo va boshqalar odamlarga hayronsan ism qo'yayotganda ma'nosi bilan ishi yo'q faqat shu ismni aytganda quloqqa jaranglab jozibador bo'lib eshitsa va boshqa birovda bo'lmasa domla hech kimda yo'q attob bering deb keladi nima deysan nima deysan maqsad nima desa shu ajralib tursin hech kimda bo'lmasin bunaqa masalan shohsanam deb qo'yadi gulsanam deydi maftuna deydi setora deydi shu atni qo'yayotganlar shu ismlarni ma'nosini tushunamikin yo faqat shu jaranglab chiqsa bo'ldimikin musulmon odam bo'ladigan bo'lsa o'ylanishlik kerak bu ismni orqasida nima bor bu so'z bu ism nimani anglatadi shuning uchun ism qo'yayotganda o'ylabroq qo'yaylik chunki biz musulmonmiz endi harom bo'lgan ismlar ham bor mumkin bo'lmagan ismlar ham bor qola nabiy sollallohu alayhi vasallam inna ahna ism indallohi subhanahu va taala rajulun tusamma bi shahanshah ay malikil amlak alloh taolo nazdida eng yomon ism bir kishini shahanshoh deb nomlanishi shahanshoh degani podshohlar podshohi degani bu mumkin emas bu harom bo'lgani xuddi shunga o'xshagandek kofirlarni ismini qo'yishligi ham musulmon odamga mumkin emas biror bir sportchini havas qilib o'sha narsani qo'yib qo'ygan yoki qarorta bir serialda biror atni eshitib chiroyli o'tirib qolgan qulog'iga shart qo'yib qo'ygan bu otalar sizlarni chiroyli ism qo'yishinglar farzandinglarni sizlarni ustinglardagi haqqi sizlar xohlaganinglarni qilolmaysizlar agar musulmon bo'lsanglar shariatga to'g'ri keladimi kelmaydimi so'raymiz keyin bu ismni qo'yamiz makruh ismlardan qaysilar desa shu ismi bilan masxara bo'linishlikka sabab bo'ladi shu ismini aytib turib odamlar ustidan kuladi mana shu ism makruh hisoblanadi farzandlarga chiroyli ism qo'yishlik kerak chunki qiyomatda mana shu ismi bilan chaqiriladi ular farzand tug'ilgandan keyin qilinadigan ishlarni keyingisi aqiqa aqiqa bu aqiqa haqida bir qancha hadislar vorid bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom ahmadning sahihlarda keltiriladigan hadis kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi va yusamma fihi va yuxlaqu ra'suhu Sumra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar har bir chaqaloq aqiqasi bilan garovlangandir u chaqaloq uchun 7 kuni bir jonliq so'yiladi shu kunda chaqaloqqa ism qo'yilib sochi olinadi bu aqiqa qilinar edi bizda sunnat to'y bo'lib ketgan e e'tibor beriladi shu narsa yana yo'qolib ketdi besh yil buyog'ida sunnat to'y qilmay qo'ydi hech kim nima deyapti atini aqiqa deyapti deyapti lekin burungi sunnat to'ydan bettar bo'lyapti aqiqa nima edi bir jonliq so'yib shukronasiga qon oqizilib shuni go'shtini bir qismini yeb bir qismini yegizib bir qismini tarqatish edi aqiqani ozi shu endi ayni ot yasatib kelish toy yasatib kelishlar bu bari bidiyatlar edi xurofotlar edi yangiliklar edi alhamdulillah bu narsa ham yo'q bo'lib ketdi boshqa bir hadisda Oysha onamiz roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis anil g'ulami shatan mukafiyatan vanil jariyati shatan. bu ham imom ahmad o'g'il bolaga ikkita qiz bolaga bitta so'yiladi agar qodir bo'lmasa imkon bo'lmasa o'g'il bolaga bitta so'yib tursa ham bo'laveradi keyin yana bitta so'yadi ayrimlar mana shu sunnatga ergashib aqiqa qilishlikni o'rniga g'ayri dinlarni urf odatiga ergashib tug'ilgan kun qilib beradi va mana shu aqiqani orqasida juda katta hikmatlar bor modomiki payg'ambarimiz qilibdimi demak katta foyda bor buni orqasida o'sha besh ming so'mga olti ming so'mga beradigan qo'yni so'ygandan ko'ra o'n ming so'mga bir mashina zakaz qiladi yana qancha bir pulga kamera zakaz qiladi xo'ja ko'rsinga surprizida aqiqaga kelganda bahillaga tutib qoladi vaholanki isrof isrofmidi mana bu edi. odamlarga odamlar ajoyibchi nimani bitta ahmoq o'ylab topsa kechirasizlar Bu orzu havasli odam nimani o'ylab topsa qolgan esliklar nima qiladi falonchi mana qildi, biz ham qilaylik A u qilgan bo'lsa cho'ntagida bor ekan qilibdi isrofni. Sen yo'q bo'lsa isrof qilasan. Shuning uchun e, farzand ko'rish umidida farzandni kutib turgan aka-ukalar bitta qo'yga pullab boshlab qo'yaylik. O'sha 9 odachi kunda 1 so'mdan tashlasa ancha pul bo'lib qoladi. Chunki buni orqasida juda katta hikmat bor, xayriyat bor va ummi sibyon degan jinni yomonligidan omonda bo'ladi bu farzand. Bu hadisni sharhlarda shu narsa aytilinadi. Yosh bolaga kelib tegadigan ummi Ummu Subyon ismli jin bor, aqiqa qilinar mana shu jinni yomonligidan panohda bo'ladi deydi ulamolar. Mana shu tug'ilgan bolani. Aksincha u jinlarda chaqiradigan ishlarni qilmasdan tug'ilgan kunida. Ulamolar aytadi, aqiqa 7-kuni so'yiladi. Imkon bo'lmasa 14-kun so'yiladi, imkon bo'lmasa 21-kuni so'yiladi, agar imkon bo'lmasa keyin imkon topganda qilinadi. 7-chi, 14-chi, 21-chi kuni tug'ilganidan yoki qodir bo'linganidan. Keyingi qilinadigan ish 7-chi kuni sochini vaznichalik kumush qiymati sadaqa qilinadi. O'g'il bolalardan sochinidan olib sadaqa qilinadi vaznicha, qiz bolalardan emas. Qo'y so'yiladi ikkalasiga lekin sochi faqat o'g'il bolaniki olinadi. Agar yuqorida aytilingan amallar qilinsa, farzand dunyoga kelganda u bilan islomiy muomala qilding uni haqlarini ado qilgan bo'lding birodar mana endi farzand tug'ildi shundan keyin qilinadigan amallar emizish emizish bu muhim masala muhim masala agar muhim bo'lmaganida alloh taolo qur'onda oyat nozil qilmagan bo'lar edi qur'onda alloh taolo biror mavzu haqida so'z yuritibdimi demak bu kichkina mavzu emas bu والوالدات يرضعن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن arada an يتم razoata onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar. Demak, bolani onanisidagi emishlik haqqi to'liq 2 yil. Kim uchun bu hukm? Emizishlikni muddatini to'liq qilaman degan odam uchun. Zamonimizga kelib turib, shu emizilishni o'rniga boshqa bir sun'iy shuni o'rnini bosadigan narsalarga o'tib ketilinyapti. Va albatta bu narsani salbiy ta'siri ko'rinyapti ham hayotda. Onasini 2 yil emgan bola bilan ana shu bir sun'iy narsada katta bo'lgan bolani albatta jismonan bir yetilishida farq bo'ladi. Endi o'ylang, nima ishi bor deng bu enani emizmasa bo'ladi. Maqsad nima emizmaslik? tug'ilganidan yoshligidan shu sun'iy narsalarga искусственный narsalarga o'rgatishmi shuning uchun to'liq emishlik muddati ikki yil ha bu yerda farqlanmaydi o'g'il qizligi ha unda o'g'ilga ikkita qo'y qizga bitta degandek o'g'il bolani ikki yil qizni bir yil unaqa ketmaydi bu aqiqasida ikkitaga bitta deyilgan meros olayotganda farqi bor boshqa ishlarda erkak ayolga bir xil ketadi hukm nima bilib qo'ydik yaxshi bo'ldi ho'p <laughs> ota farzandlariga qilayotgan ehsonini mamnuniyat bilan qiladi musulmon ota xursand bo'lib ehson qiladi bola chaqasiga tugadimi yana ey nima qilishyapsan yeyishyapsanmi bu yoqda demasdan <laughs> chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu hurayradan rivoyat qilingan hadis o'zi nimaga topyapsan deng bu pulni orzu havasga xo'ja ko'rsinga sarflagani bo'lsa yegani malol keladi endi undan tashqari sen nimani topib kelyapsan shu bolalarni rizqini shuning uchun musulmon odam hech qachon yegizayotgan puliga malollanmaydi aksincha yegizganiga xursand bo'ladi chunki mana shu ham ibodat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar ollohni yo'lida berilgan dinor qulni ozod qilish uchun berilgan dinor miskinga qilingan dinor o'z ahlingga sarflagan dinor mana shularning ichida o'z ahlingga qilgan ehsoning ajri buyukroq e'tibor bering qulni ozod qilgani Alloh uchun berilgan sadaqa uchun berilgan dinordan ko'ra oilangizga sarflagan dinoringizni ajri ulug'roq ekan shuning uchun ko'proq yegizing Musulmon odamning fe'li, musulmon odamning axloqi bu. Bola chaqasi yeganiga quvonadi. Chunki Alloh taolo berdi, bolasi yegisi. Keyingisi va bu eng asosiy mavzu bu katta darsimiz ichidagi farzandga islomiy tarbiya berish. Darsimizning asosiy mavzusi shu. Chunki Alloh taolo musulmon erkak kishini zimmasiga oilani tarbiyasini yuklagan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz. Qarang, arab tilidan xabar borlarimiz qu anfusakum. O'zingizlarni saqlanglar va harfatqa ahlikum oilanglarni ham. Ya'ni inson o'zini saqlaydi, oilasini saqlaydi o'zinglarni yoki oilalarni demayapti birin bo'lyapti o'zingni qanday saqlashing kerak bo'lsa oilangni ham shunday saqlashing kerak agar inson o'zini ollohni roziligiga olib boradigan ishlarga harakat qilayotgan bo'lsa, farzandiga ham shu narsani bera oladi. Agar o'zi amal qilmayotgan bo'lsa, qayerdan saqlasin? Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun ro'iyatihi. Sizlarning har biringiz dedi payg'ambarimiz Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda. Boshliqsiz va har biringiz o'z ra'yat haqida mas'ulsiz kishi o'zini oilasini ustida rahbar qiyomatda mana shular haqida javob beradi siz o'zingiz zo'r bo'lsangiz farzandlarga e'tibor bermayotgan bo'lsangiz siz juda katta bir gunohkor bo'lyapsiz sahih buxoriyda keltiriladi diqqat qilinglar diyonat ollohdan odob otadan deyilgan ekan diyonat Allohdan, odob otadan ekan. E padaringga la'nat deydi. E otangga rahmat deydi. Chunki shu tarbiyani bergan yoki bermagan kim? Ota. Ne otani o'zida yo'q bo'lsa bolaga nimani bersin? Qanaqa qilib bersin? Keyingi nuqta farzandlarda o'rtasini ajratmaslik. Ya'ni birini ikkinchisidan afzal ko'rmaslik. O'g'ildir, qizdir muomalada xayri ehsonda adolatda ularni o'rtasini ajratmaslik kerak birini boshqasidan afzal ko'rmaslik kerak agar ajratib qo'yilsa harom ish qilingan bo'ladi ha bitta farzandingizni boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rasiz bu mumkin faqat buni zohir qilib muomalada bildirib qo'ymaslik kerak yaxshi ko'rgan bolasiga xayr ehsonni zo'r qiladida berigilariga unchalik qilib yoki umuman qilmaydi bu harom ish bu chunki u ham seni farzanding edi olloh bergan bu ham seni farzanding edi olloh bergan Ha, bittasini ko'proq yaxshi ko'rishlik bo'ladi insonni qalbi. Bu bunga gunohkor emas, lekin buni muomalada bildirmaslik kerak. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ittaqulloha va adilu bayna avladikum." Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringizning o'rtasida adolat qilinglar degan. Imom Buxoriy va Muslimning sahihlarida keltirilgan hadis Nu'mon ibn Bashir roziyallohu anhu dan. U kishi aytadi: "Otasi Nu'mon ibn Bashirning otasi Bashir Rasulullohning oldiga o'g'lini olib bordi. Mana shu Nu'mon ibn Bashir. Payg'ambarimizga aytdiki, "Men o'zimni g'ulomim bilan xizmatkorimni mana shu bolamga o'tkazib berdim" dedi. Shu bolamga berdi, o'tkazdim dedi. Payg'ambarimiz hamma bolalaringizga ham shunaqa berdingizmi dedi. Yo'q dedi. Payg'ambarimiz qaytaring unda dedi. Boshqa bir rivoyatda ey bash ey Bashir dedi. Boshqa farzandingiz ham bormi dedi. Ha dedi. Ularga ham mana shunaqa qilib bittadan g'ulom bittadan xizmatkor qilib berdingizmi dedi. yo'q dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam unday bo'lsa bu ishga meni guvoh qilmang dedi men bu zulmga guvoh bo'lmayman dedi yana bitta bolasiga ko'proq muruvvat qilib boshqalarni ajratib qo'yayotgan odam zulm ish qilyapti bu odam harom ish qilyapti so'ngra aytdiki ey bashir dedi payg'ambarimiz farzandlaringizni hammasi sizga bir xil yaxshilik qilishini xohlaysizmi dedi farzandlaringizni hammasi sizga bir xil muomala qilishini bir, xil yaxshilik qilishini yaxshi ko'rasizmi dedi ha dedi unda bunaqa qilmang dedi farzandlarni hammasi bir xil bizga yaxshilik qilishini xohlasak ajratmasligimiz kerak bo'ladi o'g'ilni qizdan qizni o'g'ildan ajratadigan odamlar bor mana qiz farzand ko'rsa norozi bo'lib o'g'il farzand ko'rsa quvonadigan odamlar bor bu ayni johil arablarning fe'li edi ular qiz farzand ko'rsa yuzlari burishib qorayib ketar edi xuddi yomon xabar eshitgandek olloh aytadi وإذا بشر nima deyapti qachon birovlariga ana shu mushriklardan birovlariga qiz ko'rgani haqida xushxabar berilsa g'azabga to'lib yuzlari qorayib ketadi va u ana shu tug'ilgan qizni xo'rlagan holda olib qolish yoki tiriklayin tuproqqa qolish to'g'risida o'y surib o'ziga xushxabar berilgan narsaning ya'ni qizning yomonligidan nomus qilib odamlardan yashirinib olur ogoh bo'lingiz kim ular bu qilmishlari bilan eng yomon ya'ni nohaq hukm chiqaruvlar umar ibn hattob roziyallohu anhu johiliyat davrini o'ylab bir kulib bir yig'lar edi johiliyat davrida aytadi menga qiz ko'rganligimni xabari keldi sabr qildim deydi sabr qildim deydi g'azabimni yutdim deydi so'ngra ana shu yetalaganda yuradigan yosh yetib qolganda olib chiqib sahroga o'zi tiyinlagan kunim keldi bu qiz farzandlarni yomon ko'rishlik bu musulmon odamni odobi emas musulmon odamni odobi emas bu mushriklarning fe'li ular qizlarni xo'rlagan or qilgan biz unaqa qilmaymiz Imom Ahmadning sahihlarida keltiriladi, qizlari bor akalariga bir xushxabar. Rasul aytadilar, kimning 3 qizi bo'lib, ularga sabr qilsa, ya'ni ularni tarbiyasiga, infoq ehsoniga sabr qilsa, ularni yedirsa, kiydirsa, bu 3 qizi unga qiyomat kunida do'zaxdan parda bo'ladi. Kim qaysi bir kishining 3 ta qizi bo'lsa, yedirsa, kiydirsa, sabr qilsa, voya yetkizsa, qiyomat kunida do'zaxdan parda bo'ladi dedi o'g'li degani yo'q boshqa rivoyatda aytilinadi kimning uch qizi bo'lib ularga boshpana bersa ularga kifoya qilsa ularga rahm qilsa albatta jannat vojib bo'ladi bir kishi ikkita bo'lsachi yo rasululloh dedi ikkita bo'lsa ham dedi bitta bo'lsachi deydi bitta bo'lsa ham deydi qiz bolani dunyoga keltirib bittamidi uchtamidi beshtamidi tarbiya qilib, ularni infoq ehsoniga sabr qilib, voyaga yetkazib, joyiga uzatgan kishiga dozoqdan parda bo'lyapti. Bu farzandlar va jannat vojib bo'lyapti. Aytingchi, o'g'il bolani boqsa deyaptimi? Qiz bolani deyapti. Qiz bola zaif bo'ladi. Keyingi o'qigan hadisimiz bundan ham bir bashoratliroq. Turmush kelmasdan, taqdiri bir to'liq bo'lmasdan eridan ajrashib kelib qolgan qizlariga qarab o'tirgan otalar bor peshonasi ekan bir yil ikki yil turmush qildi olti oy turmush qildida otasini eshigiga kelib o'tiribdi mana shu otalar eshitib qo'ysin suroq ibn jushun payg'ambarimiz u kishiga sizga eng buyuk sadaqa yoki eng buyuk sadaqalardan bittasini aytaymi dedi eng buyuk sadaqa yoki eng buyuklardan bittasi ha ayting ya rasululloh diqqat qilinglar payg'ambarimiz aytdilar sendan boshqa boquvchisi yo'q bo'lgan holda uyingga qaytib kelgan qizingga yaxshilik qilishing dedi sendan boshqa boquvchisi yo'q bo'lgan holda uyingga qaytib kelgan qizingga yaxshilik qilishing buni og'ir olmaslik kerak bu o'sha turmushi bo'lmasdan qizi uyga qaytib kelgan otalar yaxshi biladi bu narsani qanday holatda bo'lishligini lekin shu otalarga bashoratki shu qizlariga lutf bilan chiroyli muomala qilib infoq ehson qilishi dunyodagi eng yaxshi ish yoki eng yaxshi ishlardan bittasi qaranglar islom qiz bolani qanchalik ehtirom qilgan ikrom qilgan izzat qilgan shuning uchun qiz farzand ko'rgan odam alhamdulillah deyishli kerak chunki jannatni vojib bo'lishiga bir sabab bor do'zaxdan parda bo'ladigan bir sabab bor Demak, o'g'il bilan qizni o'rtasini nima qilmaslik kerak? Ajratmaslik kerak. Aqulu qawli hada. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.